rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prenesite od mene makar jedan ajet a rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini i govori ja sam doista musliman Studio Tauhid Islamska omladina Beč Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ašrafi al-anbiya i al-mursalin Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tisnimim kathira Danas, inša Allah, nastavljamo sa jednim zanimljivim poglavljem vezanim za namaz, a to je poglavlje o ezanu i ikametu poglavlje o ezanu i ikametu. Pozivam vas da strpljivo saslušate. Inša Allah ima dosta korisnih stvari. Prvo šta je ezan? Ezan. Ezan. U arapskom jeziku ezan je nije poziv, nego obavijest. Oglašavanje. Oglašavanje. Ezan je oglašavanje. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala za oni koji ne ostave kamatu fa'zanu bi harbin min Allahi wa rasuli. Obavijesti, objavili ste fa'zanu. Dali ste ezan. Dali ste, oglasili ste rat Allahu i Allahovom poslaniku. Time što i dalje uzimate kamatu, što niste ostavili kamatu. Znači, obavijest. Dobro. Šta je u šerijatu ezan? Ezan je u šerijatu obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala zikrom kojim se oglašava oglašava ulazak namaskog vremena. Ulazak namaskog vremena. Ili oglašava se namaz. Proglašava se namaz. To je ezan. Dobro, a šta je ikamet? Ikame je od kame, znači stojati. Ikame učiniti da stoji. Znači, uspostaviti. Ikamet znači uspostavljanje. Je li tako? Ezan je oglašavanje ulaska vremena. Znači, ušlo je vrijeme. Ali još, još nije uspostavljen namaz. A i kamet se uči kad se uspostavlja namaz. Kad se uspostavlja namaz. Znači, isto tako i kamet je oglašavanje uspostavljanja namaza. Ezan je oglašavanje ulaska namazskog vremena a i kamet je oglašavanje uspostavljanja namaza, znači da tad namaz počinje. Šta je bolje? Ezan ili ikamet? Ezan je bolje. Zato što je ezan, znači uči se za šire obaveštenje. I, javni, I javan je, javni, znači za, poziva sve na namaz. A ikamet, kamet samo one koji su već došli, pa okupi da stupe u namaz. Allah najbolje zna. Drugo pitanje, šta je bolje između ezana i kameta i imameta? Šta je bolje? Mu jezin što radi, uči ezan i kamet ili imamet? A? Šta je bolje? Imamet. Što je bolje imamet? farz je jezan. A, mu jezin je bolji. Imali ste tu lekciju? Gdje ste imali tu lekciju? Bila ovdje. Znači, učenje jezana je, Allah najbolje zna bolji. Jer u tome, znači, pozivanje tom javnom, ja, ispoljavanju javnoj manifestaciji namazu jednom od, od stubova stubova islama. Neko će reći da je poslanik sallahu alaihi wa sallam Ebu Bekr, da su oni svi bili imami, a niko nije bio mu jezin od njih. imamo, dakle, e, to je zato što su oni bili zauzeti time, ali imamo tekstove hadisa koju govore o fadlu ezana, o vrijednosti ezana, o onoga ko uči ezan i tako dalje. Šta je ezan? Sunnet, stehab, vađib. Šta je ezan? Vađib. Znači, mora se učiti ezan. Vađib. Dobro. Šta je dokaz? Kakav je vađib? Prije, prvo da pitamo kakav je vađib. Vađib svakog muslimana. fard. Imamo fard ajni, fard kifaje. Šta je ovo? Fard ajni ili je fard kifaje? Fard kifaje. Kad bi bio fard ajni, onda sve ovde što nas ima, svi bi morali proučiti tezan. Jer fard ajni, šta znači fard ajni? Fard svakog pojedinca. A šta je fard kifaje? Fard kifaje da je bitno da se to uradi. Ne moraju svi neko ako uradi spada obaveza sa ostali. Ako jedan čovjek prouči ezan, spada obaveza sa svih ostalih. A e, zato je fard kifaja. Ste razumeli? Ako ne čuju, a imaju svoj drugi džemat, to da i njima fard. Onda ima fard. Dobro. Znači fard je. Fard je samo kad su kod kuće, dakle, ili i kad su putnici. Isto. Fard je i na putu i kod kuće. Dokaz za to je kada je poslanik sallahu alaihi wa sallam rekao Malik ibn al-Huwairith i njegovom još jednom saputniku koji su kretali na put kad im je naređivo i govorio šta će rad na putu, kaže Iza hadarati salatu fel ju edzin lekum ahadukum. Njih dvojica putuju i kaže poslanik sallahu alaihi sallam kad dođe namaz neka jedan od vas prouči ezan. Kada dođe namaz ko vrijeme, neka jedan od vas prouči ezan. Neka prouči ezan. Naredio im poslanik sallahu alaihi sallam. Znači da je vađib. I šta još znači? Bili su na putu da je vađib i na putu i, i kad nisi na putu. Uvijek je vađib. Ovo je vađib, znači, kome je vađib? Ha? Muškarcima. Kad kažem muškarcima, vađib muškarcima, šta to znači? Šta znači kad kažemo vađib muškarcima? Da nije vađib jedno. Ako kažem vađib muškarcima, znači kad se jedan zadesi sam negdje, nije mu vađib da učeza. Ste razumeli? Znači ne, nije njemu vađib. Iako se prenosi hadis, gdje poslanik sallahu alaihi sallam govori o pastiru, koji je sam na vrh brda čuva, ez, e, čuva ovce, pa prouči jezan, pa klanja namaz, Allah subhanahu wa ta'ala mu zato zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da će zato biti nagrađen to upućuje na to da je to dobro da je mustahab poželjno da on prouči ezan međutim nije mu važib nije važib kad je čovjek sam negdje na putu i negdje da uči ezan ali ako ima grupa onda im je važib da prouči šta da prouči ezan Bujr. nije grije ako sam ne prouči ezan onda mu je sevap, ima nagradu. Ima nagradu. Dobro. Znači, vađib je muškarcima. Dobro, a šta je sa ženama? Dobro, ako im nije vađib, je im haram? Ha, je li im haram da uče jezan? Znači, ako se čuje glas, ako bi se čuo njihov glas, bio bi haram. Bio bi haram. Dobro, a i kamet? I kamet ako su žene same negdje, ako su žene same negdje, nije, dakle, moglo bi, Allah najbolje zna, moglo bi biti da im steha, da i poželjno da prouče i kame da bi se okupili i poredalo namaz. Allah najbolje zna. Znači, to je što se tiče žena. Dobro. i kameti. I kamet. Znači, ako je sam sa ženom, još uvijek nisu ljudi. Nema, nema dva čovjeka. Još uvijek je sam. Ako je pručio ezan, svakako zato ima nagradu. Mustehab je. Mustehab je. Ako je pručio ezan, mustehab je. A najbolje je da klanja u džematu, najbližem džematu. Pa Ljudima, znači muškarcima i na putu i kod kući. Za koje namaze? Za pet dnevnih namaza. Dobro, za pet dnevnih namaza, u pet dnevnih namaza ulazi šta još? I džuma. I džuma se ubraja u pet dnevnih namaza. Zašto? Zato što se klanja, kad se klanja džuma, ne klanja se podne. Dobro. Znači, za pet dnevnih namaza za pet dnevni namaza. Šta to znači da se ezan nauči za za Bajram, da se ezan nauči za nijedan Bajram, da se nauči za dženazu, da se nauči za duha, za teraviju, se nauči ezan, za pomračenje, za namaz, za pomračenje sunca i mjeseca se nauči ezan. Ko bi proučio ezan za ove namaze, šta bi to bilo? Bidat novotarije, haram. Znači, uči se samo za pet dnevnih namaza. I za džum. Kojim salavatom? Učenje salavata, učenje salavata za posebne prilike, ko što je ponedeljak, nedelja najveće, četvrtak najveće, znači uči petka i uči ponedeljka. Zatim, učenje salavata petkom, ranije pred džumu, je bidat, bez ikakve sumnje. ili prije ikameta ako uči salavat, isto je bidat. U stvari ne uči prije ikameta, nego prije sunneta, poslije zana. Da bi ljudi ustali da klanjaju sunnet, on ne ustaje niko dok on ne preuči salavat. Dakle, sve su bidat. Sve su to novotari. Zašto? Petkom kaže, pa eto, lijepo je da se ljudi upomenu da je džuma, pa zato da se ljudi upomenu da je džuma, uveo je Osman radijallahu anhu ezan prije džume dva ezana prije džume. Jedan ezan prije džume na nekoliko, na sat vremena, a drugi ezan prije kad počinje kutba. I to su dva ezana. Ste razumeli? Znači to je. E sad, obzirom da su oni ovaj ezan prije, prvi ovaj ezan za džumu, pomjerili pomjerili skroz do pred sami, dakle, ne klanjaju ni sunnete, ni na file ništa ne i dok se ne pruči taj ezan, onda im se pojavila praznina. Treba je neći da oglase prije da, da, da je džuma. E zato su posegli za salavat. U stvari, onaj ezan koji uče kad nastupa tačno podnevsko vrijeme, taj ezan bi trebalo učiti prije na sat vremena prije, da tim ezanom upomenu ljude da je petak. Ljudi kad čuju u pola 12 uči ezan ili u 11 uči ezan, šta će pomisliti? Petak. Petak. Svatit će da je petak, je tako? Jer svakim drugim danom uči tek kad dođe vrijeme namasko. Je tako? Kad dođe podne. A petkom uči u 11. Znači, ej ljudi, petak je. Drugi jezan kad zauči, tad je imam već na mimberu. I to je taj drugi jezan poslije kojeg, šta? Je neispravna i batal trgovina. Ako se dogovori na trgovina poslije tog drugog jezana, kad imam se već popne na, na mimber, taj ugovor je batal. Ne priznajem se. ne priznaje se. Zato, braćo, kad se priprema i tamo ni stolovi ispred, da se prije pripremi. A ne kad se imam popne na vimber. Onda više nema priprema za trgovinu. Ste razumili? Znači, to je taj ezan. I svi ovi salavati za koji ste pitali su bidati. Jer poslanik sallahu alaihi sallam sa shadma se dogovaru kako ćemo oglasiti namaz. Pa šta su predlagali? Bubanj, rug, zvono. Dok nije, Omer radijallahu anhu, jest, i Zaid radijallahu anhu, dok nisu usnili san i usnili ezan. Pa je poslanik sallahu alaihi wa sallam dobri. Znači, ezan je ostao sredstvo za oglašavanje namaskog vremena. Nikad, nigdje nije zabilježeno da je to bio salavat. Nigdje nema. Uvijek je to ezan. Čak je ezan oglašavanje za neke vanredne situacije i okupljanje, neko vanredno. U selu, u selu nešto se dogodi, neki iznenadan, ne, ne, ebeden. Iznenada se nešto desi u selu, u kvartu gdje stanujemo, u kvartu, treba ljudi da se okupe, da se, jel, dogovor pravi, javna neka rasprava, šta? Prouči se jezan. Ljudi čuju, ujutru 8 sati uči jezan. Šta će? Svi pravo u džaviju. Odazivaj se jezanu, vidi šta je. Dakle, ezan je ostao kao poziv ljudima da dođu na zboru na zbor. Ili za namaz, ili za bilo šta drugo. Uvijek ezan. Kad je ezan i za nešto drugo mimo namaza, kako će onda za namaz biti salavat? Ne može. Znači, hajr. Dobro. Kažu neki učenjaci da je ezan za oglašavanje namazskog vremena kad se hoće da klanja namaz u njegovo vrijeme. Ako se klanja izvan njegovog vremena, onda da nije vađiv da se uči jezan. Šta mislite, je ovo ispravno? Nisi razumio. Ako se klanja namaz u njegovo vrijeme, uči se ezan, je tako? U tome se svi slažu. Ali ako se klanja namaz izvan njegovog vremena, je li onda vađiv da se uči ezan? Nakaza, je što kažu, nakaza. Nakaza. Znate šta vraća? Ispravno je da je ezan kad god se klanja. Svejedno u namaskom vremenu ili van namaskog vremena. U Ovdje još, nemoj da neko shvati da se može namaz klanjati izvan namaskog vremena. Ne može. Nego, nego, na primjer, poslanik sallahu alaihi sallam u jednoj od bitaka bio sa ashabima. I kad su se umorili, od hoda, mislim da se radi na, o vraćanju u Medinu nakon opsjedanja Taifa, Allah najbolje zna. Vraćali su se i dugo išli, dugo išli, umorili se, dobro su izmorili i onda je poslanik sallahu alaihi sallam naredio da odmori. A Bilalu naredio da uči jezan za sabah. Da uči jezan za sabah i Bilal je dežuru čekao kad će zora. Svi su pospali i Bilala je probudilo sunce kad je ugrijalo. Svi su ustali. Kad je ugrijalo sunce, prigrijalo, onda se Bilal probudio. Radi Allah. Kad je se probudio, izišlo sunce. Prošao Sava. Poslanik sallahu alaihi wa sallam naređuje da uzješu na deve pokret i nakon što su malo odmakli sa tog mjesta, nije htio na tom mjestu, nakon što su odmakli sa tog mjesta, naredio Bilal da uči jezan. Jesu klanjali u namaskom vremenu? Nisu, znači klanjali su van namaskog vremena. Ipak je sallahu alaihi sallam, poslanik sallahu alaihi sallam naredio da se uči jezan. Je li tako? Međutim, ako ozbiljnije posmatramo ovu situaciju, ovo nije izašlo iz namaskog vremena kako nije izašlo. Jer namaz namasko vrijeme poslanik sallahu alaihi vselem odredio za onoga koji budan, je tako? Koji svjestan i tako dalje. A za onoga ko prespava ili zaboravi, šta je poslanik sallahu alaihi vselem rekao? Men nama an salatin au nasijaha fel yusalliha iza zekeraha. Znači, onaj ko prespava namaz ili zaboravi za njeg, neka klanja kad ga se sjeti. Znači, oni su praktično, za njih je nastupilo namasko vrijeme kad su se probudili. E, to je drugo. Ovo je se desilo jednom. Nije ni u mjesecu. Jednom u životu se desilo Allahom poslaniku sallahu alaihi wa sallam. Jednom. Jednom u životu. Jednom u životu. Zašto? Da ostane, znači da se pokaže kako se treba postupiti ako, ako prespavaš jednom u životu, da znaš kako ćeš postupiti. Ako se desi jednom slučajno, ne daj Bože, u životu da prespavaš, da znaš kako ćeš postupiti. Znači, to je zato. Znači, nje, oni su ipak u njegovom vremenu. U svakom slučaju, u svakom slučaju, ako se misli na spajanje namaza, na primjer, podne i kindije, i akšama jacije, ako se klanjaju u jednom vremenu, onda neki kažu da je to izašlo namasko vrijeme, a drugi kažu nije to, u tom slučaju je jedno namasko vrijeme, i za podne i za kindiju. Ste razumeli? Dakle, u svakom slučaju, kad god se klanja, tad se uči ezan. Tad se uči ezan. Svejedno, da li je odma znači, u namasko vrijeme, ili nekad kasni. Kako može biti kasni? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi bila velika vrućina, naredio bi Bilalu da odgodi ezan dok malo ne zahlani. Nije naredio da se uči ezan u podne u minutu kad najviše grije, nego skroz blizu i kindijskog vremena, kad sunce dobro nagne prema zapadu, onda bi naređivo bila da uči ezan za povodne, pa bi klanjali povodne. Jeste razumeli? Znači, uči se nam ezan onda kad, kad se trebaju ljudi da pozovu na namaz. Da se pozovu na namaz. Dobro. Znači, rekli smo da je vađib, ezan je vađib ljudima bili na putu ili kod kuće jednom pojedincu je sunnet. Mustahab. Kad kažemo sunnet, znači mustahab. Poželjno. Ne mislimo da je sunnet od, od praksi Allahovog poslanika. Ne. Nije to bilo od praksi Allahovog poslanika, jer on nikad nije sam klanio. Je tako? Nego u smislu poželjno je. Poželjno je da prouči ezan, čak i kad sam klanio ako se pusti kaseta Kastofonovići ako se pusti kaseta to nije ezan time nije spala fart kifaje jer još uvijek niko pručuje ezana nije je li neko pručuje ezan nije rekli smo da je fart kifaje znači da je vađib je jednoj grupi ljudi da neko pručuje ezan ako uzmemo kastofon i pustimo ezan, je li neko proučio ezan? Nije, niko, još uvijek niko nije proučio ezan, brać. Halal te, brać. Sustegnite se malo. Znači, puštanje kasete, još uvijek niko, puštanjem kasete još uvijek niko nije proučio ezan. Zašto? Ezan je ibadet. Jer šta smo rekli u definiciji ezana? Šta je ezan? Ezan ezan je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala određenim zikrom kojim se oglašava namazko vrijeme, je li tako? Ibadet. Može li puštanje kasete biti ibadet? Ne može. Jer onda bi mogli i snimiti video kasetu. I okupe se ljudi, gdje je hođa, pri, pritulji tam to dugme, klanjajte za njim. da vam kažem da vam kažem islamska zajednica ja, ja znam da je, da je islamska zajednica se ogradila od toga oni su dali proglas da, bi, da im niko ne bi mogao prigovoriti ne znam kao fetvu neku da se mora učiti ezan ali ne idu zatim pa poslije da provjeravaju da li se to ispoštuje nego se time samo ograde ako im ko šta prigovori kaže pa mi smo rekli da oni moraju učiti ezan ništa više a i dalje se prećutno odobrava ta pojava. Vi trebate da znate da time nije spala obaveza, znači da, da ezan se mora proučiti. proučiti. Ukoliko, ukoliko se nađete u takvom džematu i osjetite da ne možete Dakle, mora, imate obavezu da opomenete, da pokušate to ispraviti, da makar dok ste vi tu, ako je taj imam neće da prouči ezan, onda da mu kažete, dobro, ja ću proučiti ezan, mogu li ja proučiti ezan? I tako dalje. Znači, da pokušate taj problem nekako riješiti. Ako ne može, onda je grije svakako njegov. Onda je njegov grije. Onda nije vaš. Ako ste dali vi sve od sebe da, da se ezan prouči, onda je grije njegov, poslije toga nije grije vaš. Vi možete klanjati sa njima u džematu. Dobro. Kaže E, vodi se rat protiv onih muslimana koji ostave ezan. Zašto? Prenosi se u Buhariju. Znači da je sahih. U Buhariju se spominje da bi poslanik sallahu alaihi wasallam vodio znači kad bi išao u, u boj i došao do nekog mjesta i naroda, sačekao bi i vidio. Ako prouče ezan, ako ne prouče ezan, onda bi se pripremio za borbu protiv njih. Za borbu protiv njih. Bilježi ga Buhari. Uopšte ezan, ne spominje se da je sabatski. Moguće da je, da je sabatski zato što bi obično, jel, Jeste. Hajde, inšallah. U svakom slučaju ezan, znači oni koji ga ostave. Da li ti znači da su oni sad kafiri? Ne znači vrać. Nego su ostavili vađib. Ispustili si vađib. A nije, ne mora da znači ako se protiv nekoga vodi rat, da time se smatra kafirom. Nekad se može rat voditi protiv muslimana, tako? Koji neće da budu pokorni, neće da slušaju. Dobro. To je što se tiče ezana. Jest, vađib, sad smo govorili. Znači da je vađib i na putu za grupu. Za grupu. Ne bojte, braći. Kogod nešto prečuje, neka slobodno upita. Neka slobodno upita. Dobro. I kamet je isto tako vađib i kamet je isto tako vađib. Nije za pojedinca, za grup. Za grup. Međutim, ako se nalazimo u mjestu gdje se ezan proučio, a mi nismo iz opravdanih razloga išli u taj džemat, čuli smo možda i daleko ili tako dalje, ili smo zanijetili spojiti zbog neke svoje nužde i tako dalje, onda, ako smo čuli taj ezan, kad mi kao grupa ponovo hoćemo da klanjamo, nije nam vađiv da učimo ezan ponovo. Dovoljno je taj ezan koji smo čuli, koji je proučen u tom mjestu. Znači, u jednom mjestu je dovoljno da se jedan ezan prouči. Svaka druga grupa koja hoće u džematu da klanja, nije obavezna učiti ezan. Dovoljno je da prouči i kamet. Onda treba proći tezan. Onda treba proći tezan. I nismo čuli ezan. Onda ćemo učiti tezan. E sad ćemo govoriti o ezanu, o načinu učenja ezana. Prije toga, sunet je, znači, sunet je za žene mustehab, ne u smislu sunnet, sunnet Allahovog poslanika, nego poželjno, mustehab, Allah najbolje zna. Za pojedinca kao jezan. Jest. ako ispusti i kamet pojedinac sam, jeste za farze. Znači, ako ispusti, onda to njemu nije obaveza, nije mu vađib, ni jezan, ni kamet. Ne, nije, nije mu vađib. Nije ušao namaz, nije mu vađib. Dobro. Haram je uzimati nadoknadu za jezan haram je uzimati nadoknadu za ezan. Znači, uzimat nadoknadu. Ne u smislu ne u smislu da neko kaže ko će učiti ezan, ja mu dajem toliko i ja kažem ja ću. To nije haram. Haram je da se napravi ugovor da mi kažem ko bi nam bio mu jezin, kaže ja ću biti mu jezin. Ali plata je toliko, toliko, da se dogovori, znači, da se dogovori kao plata. Znači, da bude, da bude iznajemljen kao mu jezin. E, to je haram. Međutim, ukoliko se, ukoliko se iz Bejtul Mala, iz Bejtul Mala, iz državne blagajne, odredi onaj ko vodi računa o državnoj blagajni, odredi platu mu jezinu, to je halal to je halal. Zato što je državna blagajna osnovana radi čega? Radi potreba muslimana. Radi, muslim, radi potreba muslimana. A jedna od potreba muslimana je da se u svakom mjestu oglašava namasko vrijeme. I onda je dozvoljeno iz državne blagajne iz Bejtul Mala da se plaća. Da se plaća. Međutim, kažu da nije dozvoljeno ako se javi neko ko će to raditi bez nadoknade. Ako se javi neko ko će raditi bez nadoknade, nije onda dozvoljeno uzeti nekoga ko će uzimati nadoknadu. Zašto? Zato što se time štiti Bejtul Male, štiti se i metak muslimana. Štiti se i metak muslimana. Dobro. Kaže da je od uslova da mu jezin ima glas. Kakav glas? Vidiš, svi kažu lijep, a ne mora da znači. Jak, može da znači da ima jak, prodoran glas. A najbolje je da ima i jak i lijep. Je li tako? Znači, mujezin od, mujezin od njegovih šartova je da ima jak i lijep glas. Drugi šartova, drugi šart je da bude emin, povjerljiv. Šta znači povjerljiv? Da ne uči jezan kad nije još vrijeme. Znači da bude povjerljiv. Da ne uči jezan prije vremena. Da se ljudi ne bi prije vremena omrsili. Da ne uči jezan prije vremena ujutru. Prestanu ljudi jest, a mogli još jest. I tako dalje. Da bude povjerljiv. Treće, da bude od onih koji znaju namaska vremena koji znaju namaska vremena. Zašto se ovo spominje? Zato što se prije, dakle, nije bilo sata, nego se gledalo namasko vrijeme, pa da bude od onih koji znaju prepoznat kad je, koje je namasko vrijeme prestupilo, kad je nastupilo namasko, namasko vrijeme. Znači, treba da ima jak glas, treba da ima lijep glas, i treba da ispravno uči. Da ispravno uči. Evo ovo ovde, kod nas mi imamo dosta pjevača, ali malo onih koji ispravno uči. Šta znači ovo ispravno? Znači da uče ezan izgovarajući ispravno sa stanovišta arapskog jezika, da ne promijene značenje. Da ne promijene značenje. Kod nas je raširena jedna druga neispravnost. Recimo, oni je zane na kasetama, oni su ispravni sa stanovišta arapskog jezika, ali su neispravni sa stanovišta izvedbe, načina na koji se zan uči. Gdje se, šta? A, a, a, a, a. To je neispravno. Gdje se uvode nagamati, znači nagamati, note, pjesničke i pjesmerce. To je nepoželjno vezano. Međutim, nekvar jezan, ispravan jezan, smatra se da je proučen. I, i tako kad se prouči, ali je mekruh. Nepoželjno. Nepoželjno da se u ezanu puno zavija, da se izvodi kao pjesma. Jer jezan nije pjesma. Nego da se po tertilu izgovori kao što se ezan, kao što se Kur'an uči po tertilu. Je tako? I Kur'anom se ne pjeva, nego se uči po određenim pravilom. Znači, treba da bude za ezan, treba da bude povjerljiv. Inače, za sve obaveze u islamu trebaju šartovi, je tako? Snaga i povjerenje. Tako? da bude jak glas i da bude povjerljiv, vidiš, treba snaga i povjerenje. Dobro, nekad imamo povjerljivog, ali slab. A imamo drugog, jak, ali nije povjerljiv. Kome je dati prednost? Povjerljivom. U većini slučajeva povjerljivom, ali nekad se daje prednost jakom, nadpovjerljivim. Zavisi od toga o kojoj se ulozi radi. O kojoj se ulozi radi. Naprimjer, kadija, tu se daje prednost povjerenja. Iznad svega. Kadija. U kadiluku. Da sudi, presuđuje ljudima i tako da U nekim drugim stvarima manje se obraća pažnja na povjerenje, bitna je čvrstine, snaga. Treba jak, ne treba povjerđe. Dobro. Ako u nekom mesčidu ima određen mu jezin, nije dozvoljeno nikom drugom da uči jezan. Ako ne ima, onda se svaki put jel, daje prednost onome koji je najbolji po ovim po ovim kriterijima. Znači, najprodorniji, najljepši i najispravniji uči. Je tako? Povjerljiv je. I tako, najboljem se daje prednost. Ako se ne mogu da dogovore ko je najbolji, a otimaju se, ne kocka, nego kura. To se zove kura, znači izvlačenje. E, Znači, izvlačenje. Na bilo koji način, na bilo koji način izvlačenje, da li da se sakre ispod prsta ili da se, na bilo koji način izvlačenje, izvlačenjem se odluči ko će učiti ezan. Zašto? U šerijatu često izvlačenje može biti uzeće kao presudno. Kad dođe do toga da se ne možemo dogovoriti, ajde izvlačimo pa koga se izvuče. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi kretuo na put u sahih hadisima šta? od svih svojih žena vodio jednu na put. Koju će povesti svaki put? Kad bi se one dogovorile? Zato poslanik sallahu alaihi vselem je izvlačio koju izvuče povede sa sobom na put. Dobro. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, znači bilo je izvlačenje pa jedno od njih vodio sa sobom na put. Dobro. Kako se ezan uči? Ezan ima 15 rečenica. Kako 15? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Četiri. Ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu an la ilaha illallah, šest. Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Osam. Hayya ala sara. Hayya ala sara. Deset. Hayya ala al-felah. Hayya ala al-felah. Dvanest. Allahu akbar, Allahu akbar. Četrnest. La ilaha illa Allah. Petnest. Ezan ima petnest rečenica. Ovo je Bilalov ezan ovoj Bilalov ezan. Drugi ezan koji se spominje od Ebu Mahdure, ashaba kojeg je poslanik sallahu alaihi sallam podučio ezanu i ostavio ga u Mekke. Ebu Mahdure imaju dva, dvije predaje. U jednoj predaji ima 17 rečenica, a u drugoj ima 19 rečenica. Kako? U predaju u kojoj ima 19 rečenica ima ovih 15 koji smo mi nabrojali, s tim što se dva šehadeta ponavljaju prvo u sebe pa onda na glas. Znači ima 15 plus još 4, 19. Kako? Uči Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Do sad je sve isto. E sad, prije nego što naglas kaže, ešhedu an la ilaha illallah, izgovori u sebi. Ešhedu en la ilaha illa I onda na glas. Prije što na glas izgovori Ešhedu en Muhammeda Rasulullah, u sebi izgovori Ešhedu en Muhammeda Rasulullah. I onda na glas izgovori. I ti pod uplavanjem dobije 19 rečenice, jel tako? Ovo je isto predaja sahih. Sahih. I treća, 17. 17 kako? Umjesto četiri tekbira naprijed prouči samo dva kaže Allahu akbar, Allahu akbar. I onda prije nego što naglas izgovori šehadat, izgovori prvo u sebi. Pa opet drugi šehadat prije nego što izgovori naglas, pa izgovori u sebi i ispadne zbir 17 rečenica. Ste razume? Znači imamo tri načina učenja ezana. I sve tri su ispravne. Sabah dodaje se es salatu hajru minan naum i on ima 17. Jeste razumili, braći? Ovo je što se tiče ezana. Bitno je napomenuti da je svaka od ovih predaja ispravna. I da se nikome ne može reći šta tu ti, kako tu ti. Znači, ispravno. Dobro, što se tiče ezana, trebalo bi nekad, najispravnije bi bilo nekad učiti ovako, nekad nakon. Time se oživljava i sunnet, ali ako bi se time ljudi zbunili, ako bi se fitna izazvala, onda treba onako kako su ljudi od, od jedna od tri ova načina izabrali. Dobro. Kaže za ezan juratiloha, znači uči ih po tertilu. Polako, glasno izgovara. Po tertilu. Kao što uči Kur'an. Ste razumili, braću? Ezan može učiti čovjek pod abdestom. I to je najbolje. Može ga učiti čovjek i bez abdesta. Nema nikakvi smetnje. Ako bi ga proučio koji je džunup, to bi bio mekruh. To bi bio mekruh. Dobro. Okrene se prema kibli. Kad uči Ezan, okrene se prema kibli stavi prste u uho, zašto? Da bi mogo da bi mogo biti glasniji. Jer kad se začepe uši, onda može biti, može biti glasniji. Dobro. Osim haja ala sala i haja ala alfala, znači okrenuti je prema kibli. Samo na haja ala sala i haja ala alfala okreće se lijevo i desno. Kako se okreće lijevo i desno? Neki kažu da kad uči, hoće da kaže haja ala sara, jednom se okrene haja ala sara na desno, drugi put haja ala sara na lijevo.